Հայկական կողմն առաջարկել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների մանդատը երկարացնել 5, 10, 20 կամ ավելի ժամկետով, բայց առաջարկը չի ընդունվել, ասում է Փաշինյանը։ Նա սակայն նկատում է, որ չնայած առաջարկը չի ընդունվել, բայց դարձել է օրակարգային։ Սոչիում կայացած երկկողմ հանդիպման արդյունքներով հրապարակված հայտարարության տեքստում՝ ի տարբերություն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, բացակայում է Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը։ Ինչ է սա նշանակում։ Արդյոք հաստատում է Ադրբեջանի նախագահի պնդումները, թե հակամարտությունն այլևս լուծված է։ Բանակցությունները եւ հայտարարությունը ինքը ցույց են տալիս, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված չէ։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի գնահատականն է։ Ազգային ժողովի падգամավոր արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արամայի Սաղաբակյանը այն համոզմանն է, որ հայտարարությունում Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպման բացակայությունը միանշանակ անընդունելի է։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր տերմինը օգտագործվում է, ապա միջազգային իր իրավական գնահատականի տեսանկյունից լրիվ այլ է, իսկ երբ որ խոսում է խաղաբաների պատասխանատվության գոտի հասկացողության մասին, լրիվ այլ է, որովհետև ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ չկա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, կա post-conflictային իրավիճակ, post-conflictային իրավիճակի մեջ պատկերացնելը ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտին եւ գոյություն ունեցող հիմնախնդրի շրջանակներում պատկերացնելը ռուսական խաղապահների պատասխանատվության գոտին լրիվ տարբեր բաներ են։ Այն որ փաստացի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, Լեռնային Ղարաբաղ տերմինի բացակայությունը բացասական է եւ մեր կողմից անընդունելի, սա փաստ է։ Սոչիում ընդունված երակողմ հայտարարության արդյունքներով հետաձգվել է ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների ներկայության ժամկետի, այլ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Խոսելով այս հարցի մասին Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը երեք նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցն արժե հետաձգել անորոշ ժամանակով։ Փաշինյանն այսօր իր ելույթում անդրադարձել է նաև այս հարցին, նշել, որ համաձայն է դիվանագետի դիտարկման հետ եւ սա միայն Կոպիրկինի դիրքորոշումը չէ։ Ինչով է սա հիմնավորվում։ Հիմնավորվում է նրանով, որ այս պահին օբյեկտիվորեն չկա հնարավորություն գտնել մի կարգավիճակ, որը փոխընդունելի կլինի։ Ընդ որում պետք է խոստովանել, որ դա նոր վիճակ չէ, բայց ամեն դեպքում, այսինքն իմաստն է նա, որ կարգավիճակի հարցը հետաձգվի։ Ինչքանով է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը համապատասխանում այս տեսլականի հետ։ Ես պիտի ասեմ, որ լիարժեք եւ 100%-ով է համապատասխանում։ Կարգավիճակի հարցը հենց հակամարտության կարգավորումն է նկատում է Արամայիս Աղաբեկյանը։ Կարգավիճակի մասին ընկալումները սակայն տարբեր են բոլոր կողմերի համար, ասում է падգամավորը։ Հարցին թե ինչ կարգավիճակի մասին կարող է խոսք լինել, падգամավորը պարզաբանում է։ Հիմա մեր պատկերացրած կարգավիճակը ուրիշ է, իրենց պատկերացրած կարգավիճակը ուրիշ է։ Սա բանակցային գործընթացի արդյունք պետք է լինի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդն ու իշխանությունները, այդ թվում նաև հոկտեմբերի 30-ի հանրահավաքով իրենց պատկերացումները ներկայացրել են եւ իրենց ազգային ժողովի հայտարարության տեքստում է մեր պատկերած ներկայացումներ է եղել, ոչ այդ նախագահի տված հարցազրույցի շրջանակներում այդ մասին խոսվել։ Իրեն բոլոր պետական ինստանցիաների մակարդակով եղել է եւ հոկտեմբերի 30-ին ժողովրդի կողմից հաստատվել է, թե մենք ինչ տեսակետ եւ կարծիք ունենք կարգավիճակի մասին, բայց ինչպես ասում են, բանակցային գործընթացն է պիտի կարգավորի դա մեր ցանկությունն ու կամքը մեր համար իհարկե շատ կարեւոր է, բայց բանակցային գործընթացները կարող են այլ ուղղությամբ տանել։ Ես վստահաբար պնդել, որ մենք ամսի 30-ի ցույցով բոլոր հարցերը լուծել ենք, միամտություն United kali ni. Հոկտեմբերի 31-ի երակողմ հայտարարության տեքստից պարզ է դառնում նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման խնդրից առանձնացվում է։ Սա առաջին դեպքը չէ, ասում է падգամավորը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո կատարվող գործընթացներում առանց տարբերության թե որ հարթակում ա եղել, կլինի բրյուսելյան հարթակում թե մոսկովյան հարթակում, այդ գործընթացը գնացել է, որ փորձ է արվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դուրս թողնել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացից։ Ավելին, եթե եթե մի քիչ հետ գնանք, կտեսնենք, որ Ադրբեջանի կողմից առաջարկված 5 կետերին հենց դրա մասին են, որ եկեք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հանենք հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից եւ այսպես կոչված հայկական կողմերի կոնտրառաջարկությունների մեջ ի սկզբանե եղել է, որ խնդիր չկա, մենք ձեր կետերին համաձայն ենք, բայց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ պետք է որ կետ ունենանք։ Հետագայում հաշվի առնելով աշխարհակաղակական իրավիճակը, հաշվի առնելով զարգացումները, հաշվի առնելով պատերազմ կանխելու մարտավարական կամ ստրատեգիական ուղղությունները ստացվել է այնպես, որ այսօր ունենք եւ Բրյուսելում եւ Մոսկվայում քննարկումներ, երկակողմ հայտարարություններ առանց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին հիշատակման։ Արամայի Սաղաբեկյանի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի դուրս թողնումը նման ձևաչափերի հանդիպումներից եւ քննարկումներից ինքնին բացասական տենդենց է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։